Hey everyone! So, today, makikilala ko si Chris Caraba ng Dashboard Confessional. Sobrang kinakabahan ako! <sighs> lang ko siya ng regalo. Tapos nilagyan ko ng letters sa loob. Baligtad color, color pink na cover. Tapos, yun, hmm, excited na ako. Napapa-English ako nito, men. <sighs> Sobrang bless ako. Alam yun. Walang language barrier. Pag si God yung nag-arrange ng mga bagay niyo. Papa-English ako. Ito, inumin lang ako ng pangpa-chill. Ito, hindi ko nga alam po. Ano. Ito, matamis siya. Ito, alak ko. Oh, ito. Ay, gusto natin kung ano mangyayari.